sep mil pasioe suficias por acceli sanon. Por multae homoi, la rigardo alla pasio nombrilo estas ciutaga rutino. Lau diversae applicagioe, tio estu dec mil pasioe. Ciu atingas la celon, tiu sentas in contenta, cae ciu successas atingi ec signife pli, tiu ancau sentas gin. Sed lau studajo, tiu estas tute ne necessa por acceli la sanon. Iam sep mil pasioi en tago, malaltigas lau studajo la riscon por quelcae gravae malsanoi. Ciel estas constateble el de nova controlo de la recomendoi? Dec mil pasioi en tago, ne estas nepre necesai, por atingi positivan effecton pri la sano. La dec mil pasha recomendo ne basigas sur scienza studaggio, sed supposeble sur reclama campagno de japana entrepreno, qui sur mercatigis dum la 1960-cae iaroi pasionom brilon. Por controli la recomendon, Internazia esplorista amo priuge analisis nun quindec sep jam existantain studajoin cun censestec mil partoprenintoi. La tiel nomata meta studajo resultigis che iam sep mil pascioi en tago malaltigas la riscon pri tro frua morto ie prescau la duono compare cun homo e plenumas nur 2000 pascho in entago Cai tio relatas sal ciu in morto causoi, do ne nur al malsano e de coro cae sango circulo sep mil pascho e tago, reductas la ola studajo la riscon malsanigi e demenso e 38%. procentoi La risco por depresioi malcrescas je 22 procentoi, cae la risco por diabeto je 14 procentoi. La e lautio indicas ancao che per sep mil pascioi eblas ancao minimumigi la riscon malsanigi e cancero, au fali. Vi ne devas nepre plenumi dec mil pascioin tago, por atingi grandain prisanain avantagioin, diris esploristo de la Brita Universitato in Cambridgeo, quiu estas unu el la cunautoroi de la studagio. La plei grandai successoi estas atingatae cegis sep mil pasioi. Post tio, la utilo restas tendence egala sep mil pasioe sumigas, laula esploristo, al average proximume unu horo da irado en tago. La esploristo consilas al homoe, ciui iam plenumas dec mil pasioen, au ec pli, simple resti ce tiu cutimo. Ciu trovas sep mil pasioen granda nombro, tiu ne sen curagigiu, ciu ciu tage atingas nur du mil gis tri mil pasioen, tiu simple provu fari mil pasioen pli. Tio estas nur dec gis dec quin minutoi da legera irado tra la tuta tago, li diras. Por faculo de la Universitato de Portsmouth, ciu ne partoprenis en la studo, la plei granda ec cono estas che plida movigio estas principe ciam pli bona. Li consilas ne tro concentrigi pri la nombrado de pascioi, principe dum tagoi, ie ciui eblas havi nur limigitan activetson. Por resti sana, la Monda San Organizo recomendas movigi en semaino dum almeno cent quindec minutoi cun mesa intensetso, audum septe quin minutoi cun alta intensetso. Submovigiado, cun mesa intensetso, la san organizo comprenas exemple iradon au bicicladon, ciel intensan movigiadon ili comprenas exemple curadon. Prescaut triono de la homoi mont scale ne atingas tiun celon, lau indicoe de la Monda San Organizo.